Književnost u Eteru. Lijep vam pozdrav oni slušatelji Internet radija Srijem na početku emisije Književnost u Eteru. Danas smo ponovno u Dranovcima u ovdašnjem književno-literarnom krugu gdje razgovaramo s pučkom pjesnikinjom Blaženkom Šoljić. Ostanite s nama. Dobar vam dan, gospođo Šoljić, dobrodošli u emisiju Književnost u Eteru Internet radija Srijem. Dobar dan i svim slušateljima Radio Srijema. Hoćemo čuti evo na samom početku pjesmu Laku ti noć, selo moje, koju ste nam evo, u oči emisije najavili. Eh, može, evo ovako. Laku ti noć, selo moje. Smiruje se dan, sprema se noć. Sunce već davno zašlo daleko. Glavu na meki jastuk stavlja zvijezdama i mjesecu gore visoko. Tiho je i mračno, samo zvonik budan. On jedini prati kad se gase svjetla. I on uvijek prvi čuje javljanje svakog seoskog jutarnjeg pijetla. Osjeti se miris dima iz dimnjaka i odzvanja poneki lavež psa čuvara. Slavonija cijela spava u tišini, moje selo miruje, sniva i odmara. Nigdje noć nije toliko vrijedna, kao ove noći koje sela broje. Ja isto tonem u san na jastoku mekom i prije nek zaspim kažem laku noć, selo moje. Što reći o vašim počecima? Kada i zašto ste se okrenuli pisanoj riječi? Pa evo ovako, to je bilo 2004. godine, prvi put da sam ja krenula sa stihovima. E, osnivala je se jedna udruga u Vrbanji i ja sam se tamo priključila. Prvi put sam zapravo čula za, za, za udrugu pisaca i pjesnika. I ja sam tamo bila u samom osnutku te udruge i počela sam jednostavno da vidim je to meni ide, kako to, kako to ja pišem. Kako... I krenulo je prva, druga, treća, peta, onda smo na, nakon toga osnovali udrugu kod nas u Drenovcima, isto tako na, na, na samom osnivanju sam opet tako bila i evo, od e, tad sam do predsjednik udruge i dan danas, znači da sam dobra, <laughs> ide, ide, evo. Što je najčešće tema vaših pjesama? U čemu nalazite nadahnuće? Pa ne znam, na meni je to šaroliko, ima ljubavni, ima ne znam, evo, Najviše ljubavni recimo. I zavičajnih, ima zavičajnih, da. Ne znam, nekad nekakva tema, ništa posebno. Evo rekli smo nešto i o vašim e, pravima i obvezama <laughs> u okviru udruge. E, pretpostavljam da ste sudjelovali u pjesničkim susretima. Koje najradije pamtite, koje biste možda izdvojili? Pa ne znam, meni su oni počeci bili, bili ovaj, imali smo malo, malo više pjesnika u to vrijeme, više odlazaka na pjesničke susrete, širom Slavonije, u Zagrebu, jednom prilikom u Bosni i Hercegovini. Sad je to već malo zasićenost, malo je to malo rijeđe, ne znam, nekih 15 do 20 susreta imamo godišnje, pa nije to kako je nekad bilo. Što biste izdvojili? Pamtite li neke ovako trenutke po svojim osobitostima? Pa ja ne mogu ništa izdvojiti, meni su svaki susreti jako, jako lijepi. Ne, ne bi ništa izdvajala. Svaki susret je na neki način poseban. Evo. Susreli ste se s mnogim kolegicama i kolegama sličnog pjesničkog senzibiliteta. Da, da. Tko vam je kroz pučko pjesništvo sličan, da ne kažem, u čijim se pjesmama prepoznajete eventualno? Joj, to mi je jako teško <laughs> sad odgovoriti. Nekako mi svi, svi smo mi sebi dobri. Mi jesmo svi amateri, ali svi smo na neki način Tko vam je najbliži u izričaju? Pa ne znam, evo što se tiče nas domaćih pjesnika, mi smo svi negdje tu slični. Ne možemo se sad izdvojiti nekom i liči ovoliko ili neko onoliko, mi smo svi tu podjednaki nekako. A koga cijenite? Koga cijenite? Koga čitate? Da budem konkretniji. Jako puno čitam svih pjesnika jer e, puno imam knjiga od, od svih prijatelja kako je ko izdao ili zajedničku zbirku ili e, pojedinačno da je samostalnu zbirku. Tako da čitam od svih pjesnika, sve pjesme. Ta, pa dajte nam izvojite neke uzore, ko vam je osobito drag, mislim, svatko ima nekog uzora. Pa evo, naš Čika Đuka Galović, normalno, on nam je bio uvijek jedan od posebnih i bio i ostao. Pa ne znam, evo recimo imamo u Đuđenovcu Čika Luku Jokić, isto i jako, jako, i pokojni Ivan Benak iz Valpova. Ne znam, to su mi nekako te dvije osobe koje su mi malo... Vlado Đurđević iz Osijeka recimo, isto, jedan od, od kvalitetnih. Mislim da, a svi su podjednako dobri, ne mogu stvarno, da, da, da ne izdvajam nikoga, svi su nam. Diplomatski. Svi su nam. Vrijeme za iduću pjesmu koju ćete nam pročitati, riječ je o pjesmi Lijek u čaši. Uh Evo ga. Lijek u čaši. Osjetiš li nemir u sebi ili ti je u duši praznina? Pravi lijek u tome je čaša crnoga vina. Ako ti fali osmijeh na licu i društvo u tvojoj samoći, opet će čaša crnoga vina biti od velike pomoći. Zato ne tuguj i ne predaj se, pogledaj sudbini pravo u oči, budi čovjek čvrste ruke, čas, čašu si opet jednu natoči. Uz vino vrijeme lako prolazi, jer priča s tobom društvo ti pravi, taj crni lijek u čaši tvojoj bez recepta se lako nabavi. Do sada ste napisali koliko? Pa, 200-300 300, recimo, evo, pjesama. Izdala sam jednu samostalnu zbirku e, pod naslovom Ritam odrastanja, to je bilo 2007. godine. I evo, imam u, zajedničkim zbirkama, ne znam broja koliko, evo mi imamo deset zajedničkih zbirka u druzi našoj, tu ima po deset pjesama, 11, pardon, da. E, ali e, po, po cijeloj Slavoniji zajednički zbirka nemam pojma koliko, ima puno, puno, puno u kojima je moje pjesme, tako da... Ne Kada znam pišete, u kojim trenucima? Pa najčešće na večer, najčešće na večer. Što je okidač? I jednostavno malo dosade ono. Pišete iz dosade? Pa, ako nisam negdje, onda normalno. Ako sam sama, dosadno mi je normalno da će mi nešto pas na pamet da napišem. Tko prvi pročita vašu pjesmu? Najčešće ja sama, par puta. Nakon vas, kome ponudite? Pa recimo evo prijateljica Nada, Bernarda Magaš, što je i tajnica u našoj udruzi i najčešće ona. Kakve su reakcije? Pa njoj se sve moje pjesme sviđaju, ne mogu reći. Ona je uvijek... Čak, još, čak se njoj više sviđaju moje pjesme nego meni. U vašem okružju vjerojatno mnogi znaju da pišete. Da. E, I čitali su vas mnogi. Da, da, da. Kako reagiraju? Osjetite li, čujete li te pohvale svaki dan? Pa čujem, da. Ne, Ili kritike? E, pa bude, bude. Ovaj, ne čujem baš često kritike, ne mogu reći ili se ljudi malo suzdržavaju pa neće reći, a dosta pohvala bude. S obzirom da ste izdali svoju vlastitu zbirku, e, imali, ste, imali ste i recenzenta, urednika, što, što eventualno struka veli o vašem pjesništvu? Pa nisam, i dobila, nisam dobila nikakve negativne komentare, ne mogu to reći. Ovoga. Po meni je to sve pozitivno, evo. Ništa. Kada biste se predstavili na nekom svjetskom festivalu pučke književnosti s jednom svojom pjesmom, koja bi to bila? Pa bilo bi nešto slavonsko, kao što je i bilo. Rekli ste da se posebno ponosite, ako sam dobro shvatio pjesmom, lutah mislima u duboki san. Zašto njome? Pa jedino na taj način mi, evo, ta mi pjesma opisuje baš te trenutke kad ja dođem do, do, do, do tog trenutka da nešto napišem i nekako me tako opisuje. Ona je najintimnija, iznad svih. Pa evo, recimo. <laughs> Možemo je čuti. Može. Zalutah mislima u duboki san. Zalutah mislima neka čudna sjeta me obuhvatila. Misleći tako o prošlosti, misleći o tome što se zbiva danas, što će biti sutra, ma ne, ne trebam brinuti. Misli su mi samo jednostavno zalutale. Pogled zastao, umor me svladao, oči se same sklapaju. Kako? Gdje se nalazim? Ne znam. Misli su me odvelo duboki san. Mislite li da je pučko stvarateljstvo, pa tako i literatura, ponešto zanemarena u javnosti? Pa možda malo i jeste, da. Koji su razlozi tomu? Pa neke to ljude baš nešto previše ne zanima, neki su opet, ne znam, Uvijek je tako bilo, ali prije par minuta ste spomenuli e, trend zasićenja. Kako to objašnjavate? Zašto je danas drugačije nego prije recimo 15, 20, 30 godina? Pa evo ja to sad ne znam. Mene to isto jako zanima. Zašto je to tako? Nekad je to bilo puno više, puno više druženja, puno više čitanja, puno više pjesničkih tih sastanaka. A evo i mi sami u udruzi se rijeđe sastajemo nego što smo to radili nekad prije. Čini mi se da i mladi nešto ipak e, manje pišu nego što su pisale vaše generacije? Pa evo, mi smo se obraćali u osnovnoj školi, isto u više navrata, srednjoj školi. Nikad nam se niko nije obratio da bi nešto ovaj, krenuo s nama. Nas koliko ima, mi smo već svi u nekim malte ne trećoj životnoj dobi skoro da se približavamo i mi pišemo konstantno, a mlađih baš nemamo. Nemate ih uopće ili... Nemamo ih. Tek tu i tamo? Nemamo ih. Koliko je za tradicijsku baštinu, za zavičajnost e, i identitet značajno narječje i dijalekt? Koje upravo, evo, pučko pjesništvo zapravo njeguje, vrlo često njeguje. Pa kod nas je to i kavica najčešće, ali po meni je to sve pjesnička sloboda, znači svako piše onako kako, kako nema određeno, mislim. Narodno da je pjesnička sloboda, ali ja vas pitam koliko je važno e, njegovati i zaštititi... Uh, pa je, jako je važno, nema govora da nije važno, to je, to je definitivno. Tako je. Važno jeste, samo opet neko se pridržava, neko se ne pridržava. Koliko ste vi osobno u svom pjesničkom izričaju pridavali značaja tom dijalektu? Pa iskreno ja prva nisam. Mhm. <laughs> Pa to vas pitam, da. da. Netko insistira na tome, netko uopće ne. E, ja prva nisam nisam, ne mogu reći da sam nešto na ikavici baš puno napisala. Pišem, evo, kažem, onako kako mi to, to, dođe, kako mi jednostavno. A opet s druge strane volite to pročitati kod da, naravno. Čika Đuke Galovića primjerice. Istina, istina, svi volimo pročitati njegove pjesme, nema govora. Možete li usporediti negdašnji i današnji javni interes prema upravo takvoj regionalnoj književnosti? Koliko je danas recimo popularna upravo ta regionalna književnost? Pa ne znam, to bi možda malo... U odnosu na vaše djetinstvo, evo, konkretno. Pa ne znam, šta bi vam sad tu rekla, ne, vjerovatno ima, ima, ima razlike, samo mi to toliko ne primijetimo, mi se s tim ne, ne bavimo, mi pišemo ono kako nam dođe, kako sad ne mogu vam odgovoriti sad točno da, da ima nekakve velike razlike. Slijedi nam pjesma Vjeruj u ljubav. Tko želi, jel? Da. Vjeruj u ljubav. Dotakni me, osjetit ćeš drhtaj srca moga. Pogledaj me, vidjet ćeš suzu oka umornoga. Čvrsto me zagrli, ne puštaj me i nemoj nestati. Voli me iskreno, molim te, nemoj prestati. Čuvaj mi srce, pokloni mi koji trenutak lijepi. Obriši suze, umorno oko okrijepi. Ostani sa mnom, ne spominji odlaske bar noći ove, vjeruj u ljubav i u sve što se ljubav zove. Drenovci su posebni s obzirom na književno-literarni krug e, kojim se mogu pohvaliti. Otkud toliko osoba s perom u ruci u ovom kraju? Pa ne znam, ja ne znam, jednostavno smo se jo vidjevši jedni od drugih, e, neki su čak bili neotkriveni talenti koje evo, dok je naša udruga se osnovala pa su se pojavili pa Isto koji ja sama, ja sama do 2004. nisam jednu pjesmu u životu napisala. Onda ste sve to brzo nadoknadili? Potaknete neko sa strane i evo ga, ide. Recite nam nešto o vašoj udruzi. Pa evo, naša udruga je osnovana 2004. godine. E, brojimo 30 članova. Sastajemo se, evo sad možemo reći malo rijeđe, inače smo išli svakog utorka u tjednu, e, pa smo si preko zime znali čitati stihove ako je neko nešto novo napisao. Izdali smo 11 zajedničkih zbirki pjesama. Imamo pjesničke susrete svake godine u jesen. I evo, možemo se pohvaliti da imamo posjećenost e, dovoljno, ne znam, pre 60, 70, 80 pjesnika i čitamo si stihove, družimo se. Što nam možete najaviti? objavljivanje nekih novih naslova, samostalnu zbirku, nove pjesničke susrete? E, pa nove pjesničke susrete definitivno ćemo imati opet na godinu u jesen, vjerovatno. E sad za zbirku nismo sigurni 100% hoćemo ići ili nećemo, vjerovatno hoćemo, ali e, najviše od svega nas financije muče. Jer izdavanje jedne zbirke je između 8 do 10 tisuća kuna, nije to baš jednostavno za nas 30 članova prikupiti toliko novca. E, vaša prva samostalna izašla, rekli ste, 2007. To je već puno desetljeće. E, na redu je druga, pretpostavljam. Pa jeste, ali evo, sad smo rekli, financije su najveći problem. Pri samom kraju emisije čućemo još jednu vašu interpretaciju, pravu zavičajnu pjesmu, pa evo. pod naslovom Na stanu. Na stanu. Na stanu. Smještene su podalje od sela, kolibice gdje živješe ljudi izgrađene od sirove cigle, težak život svima tamo nudi. Oronula kolibica stara, prostorija u njoj nema dosta, samo soba i kujnica mala dočekala uvijek dobro gosta. Sobica je namještena skromno, krevetio je od tesane građe, podnica mu od drva da za konak gostu bude slađe. U kujni je šporet ozidani sa tučanom platnom da ne puši, ispod prostor za spremanje drva bez dimnjaka da se meso suši. Kotao je uvijek na šporetu, kuvala se voda za napoja, na zidu je tava obješena, u čošku je stajala sinija. Drven stol je na sredini kujne, a u stolu široka ladica. Uza stol su bar dvije stolice u naslonjaču izrezana srca. Malen penđer kolibica ima, lampa u njem kujnu obasjava. Radilo se ručnoga rada, nikad snaša ne sjedi badava. Na polju je zelenilo uvijek, svaki stan je i bunar imao, Visok džeram na rašljastom stupu, na njem visi drveni kotao. Uz pušnicu u jednom prikrajku krušna peće stara sto godina. Za pogače i friškoga kruha sa slaninom jesti je milina. Uvijek marva u štali sita, snopovi su tu kukuružnjaka, plastovi su pripremljeni sjena, kukuruza do vrha čardaka. Imali su i pojat, i ambar, žitnica, spremište kako li su zvali, iako težak taj život na stanu, na izobilje svega su imali nekad bilo, sad se spominjalo. Tako je. Što biste poručili svima onima koji pišu, a još uvijek sakrivaju svoje pjesme u nekim ladicama? Pa evo ja bi im poručila da se, e, ovisi gdje se ko nalazi, da se priključe bilo koje udruzi, evo ako baš neće samostalno ili ne mogu, financijski je to, i baš smo malo prije spomenuli, malo teže, ali uvijek postoji prostora u knjizi zajedničko koju mi tiskamo svake godine, pa da se obrate nama, pa da mi to lijepo objavimo, pa nek neko nekad negdje pročita, nađe. Evo. Što je vama donijelo to e, izlaženje iz, iz tame ladice, javno objavljivanje, javno predstavljanje? Pa evo, ja mogu reći sad da sam sretna, što sam se odlučila na tako nešto i nisam znala da ja to znam i da ja to mogu. Zahvaljujemo gospođi Šoljić na gostoprimstvu. Nadam se da se vidimo uskoro. Evo ja isto zahvaljujem vama i pozdravljam još jednom sve slušatelje Radio Srema. I evo, ja se nadam još jednom prigodom kad tad ponovo da se sretnemo, čujemo. Zahvaljujem i slušateljima Internet Radio Srijem. Pratili ste emisiju Knjiženost u Eteru. Emisiju radio vodio Rekrve Bičanić, tehnička obrada Robert Pavelić. Lijep pozdrav i do slušanja.